chapter 16. Catentesen de es durbain kai lustran kai idu mathetes tis en eke onomati timotheos huios gunaikos tinos judaias pistes patros de helenos hos emarturetor hupoton en lustrois kai ikonio adelphon Tuton e thelesen ha paulos sun auto exelthein cae labon peria temen auton dia tus judaeus tus ontas entois topois ecenois e desan gar hapantes ton patura autu hoti helene huperken. Hoste dia por tas poles pare dedun autois fulasein ta dogmata ta cecrimina hupo ton apostolon cae ton presbuteron ton en Jerusalem. Haimin un ecclesiae estere unta te piste cae epirisuan to arithmo cath hemran. Dil thontes de ten frugian cae ten galatikein coran, colu thentes hupa tu hagiup numetos, la lesae ton logon in te asia. El thontes cata tein musian, e peradzon cata tein bethunian por uestai, cae uc easin autus ta Par thontes de tein musian, cate besan es troada. Cae horama dia tes nuctas ofthe to paulou, anertes en Macedon histos para calon auton, kai legon diabas es Macedonian boethason himin. Hos de ta horama eden eutheos edze tesamen exelthein estein Macedonian, sum bibadzontes hoti pros cicletae hemas ha curios euangelisasthai autus anacthentes un apotes troados euthydromesamen es samothracain te te epiuse es neapolin ecathenter es philippus hetes estin prote tes meridos tes macedonias polis colonia emender en aute te polei dia tribontes hemeras tinas te te hemera ton sabaton exil thomen exo tes poleos para potamon hu enomid zeta pros uk enai kai cathesantes ela lumen tais sunel thusais gunaixen kai tis gunei onomati ludia porfora polis poleos thua teron sebamene ton theon e cuin hes ha curios die noixen ten cardian pros e cin tois la luminois hupa tu paulu. Hoste e baptistei, cae ha oikos autes pare calesen legusa e cecricate me pistein to curio, enai es el fontes eston oikon mu minete cae pare biasata hemas. Egenita de por iuamenon hemon es pros eucain paidiscain tina ecusan penuma pu thonos apantesai hemin hetis urgasian polen parecen tois curiois autes mant iuamene. Haute cata colu to paulo kai hemin ekradzen legusa hutoi hoi anthropoi duloi tu theu tu hupsistu eisen hoi tinis katangelousin hemin hodon soterias tuta de epoie epi polas hemras dia pone theis de ha paulos kai epistrepsas to pneumati epen parangelo soi in to anomati Jesu Christu exelthein ap autes kai exelthen aute te hora. Idontes de hoi curioi autes, hoti exelthen he elpis tes ergasias auton epilabomenoi ton paulon kai ton silan hil kusan es ten agoran epi tus arkontas kai prosagagontes autus tois strategois epon hutoi hoi anthropoi ectarasusen hemon tein polin judaioi huparcontes. Cae catagelusen ethe ha uc existen hemin paradecestai, ude poien romaiois usen. Cae sune peste ha otlos cat auton, cae hoi strategoi peri rexantes auton ta hematia, echelion rabdizein. Polus te epithentes autois plegas e es fulacain parangelantes to desmo fulaci asfalos te autus. Hos parangelian toi autain e lefos e balen autus estein esoteran fulacain cae tus podas auton es phalesato es ta xulon kata de ta mesonuktion paulos kai silas pros eukomenoi hum nun ton theon epe kro de auton hoi desmioi afno de sesmos egenata megas hoste salu ta themelia tu desmoteriu aneoc thesanter para crema hae pasae cae pantun ta desma Exupnos de genomenos ho desmo fulax, cae idun ane tas thuras tes fulaces, spasamenos macairan emelin heauton auton anairein nomidzon ec perfuginae tus desmius e phonesen der phone megale ha paulos legon maiden praxes se auto kakon ha pantes gar esmen in thade. Aetesas der phota es epedesen kai cae in tromos genomenos prosepesen to paulo cae to sila cae pra agagon autus exo efe curioi te me de poien hina sotho. Hoide epon pistiuson epiton curion Jesum Christon, kai sothese, su, kai ha oikos su, kai ela lesean auto ton logon tu curiu, kai pasin tois ente oikia autu, kai paralabon autus ene kene te hora, tes nuctas, elusen, apo ton plegon kai e baptiste autos kai hoi autu pantes para crema anagagon te autus eston oikon autu para theken trapezan kai egaliato panoiki pepistukos to theo hemeras de genomenes apestelan hoi strategoi tus rabducus legontes apolluson tus anthropus echenus, apingelen de ho desmophulax tus logus tutus proston paulon hoti apestalcasin hoi strategoi, hina apolluthete nun un exilthontes poriueste in erene. Hode paulos efe pros autus, de hemas, demosia, demosia, a catacritus anthropus romaius huparcontas ebalon eis fulacen cae nun lathra hemas ec balusen ugar ala elthontes autoi ex agagetosan anengelan de tois strategois hoi rabducoi ta remata tauta kai efabethesan accusantes hoti romaioi esen cae ilthontes pare calesan autus, cae ex agagontes exilthein tes poleus. Exilthontes de, ectes fulaces, es ilthon pros ten ludian, cae idontes tus adelphus pare calesan autus, cae exilthon.